บุ๊กทูหกสิบหกชเดชมชิชสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของหนึ่งผม ของผมอชมาน o ผมหากุญแจของผมไม่พบ Aš nerandu savo raktų. ผมหาตั๋วรถของผมไม่พบ Aš nerandu savo bilietų. คุณของคุณ Tu tavo. คุณหากุญแจของคุณเจอไหม อาราเดย์สบุรักตาคุณหาตั๋วรถของคุณเจอไหมอาราเดย์สบุบิเลตาเขา ของเขา Yes y o คุณทราบไหมว่ากุญแจของเขาอยู่ที่ไหนอ r žinai, ค u ร y เรยูรัก t a s คุณทราบไหมว่าตั๋วรถของเขาอยู่ที่ไหนอาร์จเน่คูรีรายบิลเลตสเธอของเธอยยสเงินของเธอหายยูสเป็นยังไงเดงกูและบัตรเครดิตของเธอก็หายด้วยยูสเครดิตเนี่ยก็เทเลเตปะเดงกู เราของเรา mes m ซ s u คุณปู่คุณตาของเราไม่สบาย m ู s u senelis ซ e r g a คุณย่าคุณยายของเราสุขภาพดี m ู s u senelis เบ e า k a คุณหนู ของหนู jūs jūsu เด็กๆ คุณพ่อของหนูอยู่ที่ไหน vaikai kur jūsų tėvas เด็กๆ คุณแม่ของหนูอยู่ที่ไหน vaikai kur jūsų mama